บุ๊กทูสามสิบสี่ 34 34 บนรถไฟ მატარებელში მატარებელში นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับ ეს ბერლინის მატარებელია ეს ბერლინის მატარებელია รถไฟออกเมื่อไหร่ครับ როდის გადის მატარებელი როდის გადის მატარებელი รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับ როდის ჩადის მატარებელი ბერლინში როდის ჩადის მატარებელი ბერლინში ขอโทษครับ ผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับ მაპატიეთ შეიძლება გავიარო მაპატიეთ შეიძლება გავიარო ผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับ მგონი ეს ჩემი ადგილია მგონი ეს ჩემი ადგილია ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับ მგონი თქვენ ჩემ ადგილზე ზიხართ მგონი თქვენ ჩემს ადგილზე ზიხართ ตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับ სად არის საძინებელი ვაგონი სად არის საძინებელი ვაგონი ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ საძინებელი ვაგონი მატარებლის ბოლოშია დასაძინებელი ვაგონი მატარებლის ბოლოშია และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับ ขบวนหน้าครับ სად არის სასადილო ვაგონი დასაწყისში სად არის საძინებელი ვაგონი დასაწყისში ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับ შეიძლება ქვემოთ დავიძინო შეიძლება ქვემოთ დავიძინო ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับ შეიძლება შუაში დავიძინო შეიძლება შუაში დავიძინო ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับ შეიძლება ზემოთ დავიძინო შეიძლება ზემოთ დავიძინო เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ როდის მივალთ საზღვართან როდის მივალთ საზღვართან ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ რამდენ ხანს გრძელდება მგზავრობა რამდენ ხანს გრძელდება მგზავრობა ბერლინამდე รถไฟจะเข้าช้าไหมครับ მატარებელი იგვიანებს მატარებელი იგვიანებს คุณมีอะไรอ่านไหมครับ გააქვთ რამე საკითხავი გაქვთ რაიმე საკითხავი ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ შეიძლება აქ რამე საჭმელის ან სასმელის ყიდვა შეიძლება აქ რაიმე საჭმლის ან სასმელის ყიდვა คุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับ შეგიძლიათ 7 საათზე გამაღვიძოთ შეგიძლიათ 7 საათზე გამაღვიძოთ?